Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadisi <clears throat> imamo dva hadisa koja govori kaže babu Sunan Ratibe poglavlje o sunetima ratibe, to suneti koji su uz farz namaze, prije ili poslije farz namaza. Potvrđeni kod nas ili nepotvrđeni, kako je zovu wa taqidi rak'atay sunnati fajr wa fadliha i kaže potvrđivanje uh, potvrđivanje klanjanja dva rekata sabah namaza i njihova vrijednost uh, odnosno riječ ovdje o, o dva hadisa čini mi se da spomenuta je dva hadisa prije, prije poglavlja o ezanu i kametu spomenuta su ovdje dva hadisa znači uh, koja govori o uh, o potvrđenim sunnetima odnosno govori o tome znači da eh, propisanosti klanjanja suneta prije i poslije farza i e, smi, naš pazite, o, znači, o pogledanju govori o tome koji je smisao klanjanja suneta, što nam treba i suneti, da oni, jel, ovaj, da se sa njima čini etekvir, sejat odnosno da se brišu grijesi, da se podiže deređa, da oni čuvaju farz namaze, da sa njima nadoknađuje ono što propustimo, što imamo nedostataka priliko farz namaza, u dva poznata tumačenja kako se to nadoknađuje ovaj sodno razilaženje vridoslovnice Hadisa koje su došli u tom kontekstu. Uglavnom, ovaj, o potrebi da osoba čuva i vodi računa klanjanju suneta, iako su oni suneti, iako je u osnovi mu steha klanjati, neki, eh, neki su više potvrđeni, neki manji potvrđeni, ovaj, eh, da, su, da, da, da su oni eh, sastavni dio obavljanja eh, farz namaza, ali u, u, u, u, u duhu tog razumijevanja, znači da nisu vađib, da čovjek nema griha ako ih ne bi klanjao s vremena na vrijeme iz ostalih iz određenih potrebe. Pa onda se ovdje spominje također ovaj, na putovanju koji od ovih namaza se klanja na, namazu, na, na putovanju koji ne klanja i tako dalje, odnosno zato što je došlo u hadisu da poslanik sad nije ostavljao, spominjamo taj hadis, uh, da nije ostavljao uh, dva rekata sabahski sunijeta čak ni na putovanju. <clears throat> Dobro. A to je tema za sebe, znači da li su ovi suneti kad se klanja na, uh, ovaj, poznato veliko, ogromno razredo imaju učenjaka kod klanjanja suneta prije farza, poslije farza. Da li se klanjaju, inače, inače na filije, da li se klanja na, na kada čovjek mu safril ne klanja, koji se klanja, koji ne klanja, ima čak nekih šest mišljenja učenjaka po tom pitanju. Dobro, uglavnom tekst ovog hadisa kaže narednog, 59. An Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma. Znači opet od njega, od Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma. Kale salituma Rasulaj sallallahu alayhi wa sallam. Klanjao sam sa Allahom i poslanikom sallallahu alayhi wa sallam. Pa onda navodi navodi koje je sunete klanjao sa poslanikom sallallahu alayhi wa sallam. Kaže, rekatein qabla dhuhr. Klanjao sam dva rekata prije podne namaza. Rekatein vadeha, dva rekata poslije. Rekatein badel džuma, dva rekata posle džume. Rekatein badel magrib, dva rekata posle akšama, wa rekata i badel iša, i dva rekata posle jacije namaza. <clears throat> Kaže, wa fi lafzin emma al maghrib, wal iša, wal fajr wal džumati, fa fi bejtihi. Kaže, a što se tiče akšama, jacije, znači misli suneta, znači što se tiče suneta, akšama, uh, eh, eh, jacije, sabah namaza i džume fefi bejti, kaže, klanjao je to u kući. Znači, ovo je dodatak u, u drugom rivajetu. Čime se potvrđuje da ovi sunet se klanjaju u kući. Znači, akšamski suneti, jacijski, sabahski i sabahski, znači. I, i džume, na, od džume. Kaže, u ofilafsu lil Buhari, ene ibn Omer, kale, da Abdullah ibn Omer rekao, uh, eh, hadesetni Hafsa, pričala mi je Hafsa, njegova sestra koja je bila udata za poslanika sallallahu sallam, odatle je dobio te informacije sve. Ne ne bio sallallahu alaihi sallam, kane ju salli, seždetej hafifet, seždetejni hafifetejni, badema jatlu al feđr. Kaže da je vjerovijesnik sallallahu sallam klanjao dvije lagane sežde, mi se dva lagana rekata, kratka rekata, Badema, Jatla, Feđe, nakon što, nastupi, eh, šta, što izađe zora, nastupi zora. wa kanat sa'atun la adkhulu ala nabi sallallahu alayhi wasallam fiha. Kaže bilo je bilo je vrijeme, bilo je vrijeme kada ja nisam ulazio kod poslanika sallallahu alayhi wasallam, kod vjerovjesnika sallallahu alayhi wasallam. Pa ja što to šta se misli po tim. Uh, E, znači osnovno značenje ovog hadisa govori o tome ono što nama poznato ono vi znate onaj hadis mutafeku na lehi 12 rekata ko ko njih klanja u toku dana misli se na sunnete kako će biti nagrada ko klanja 12 rekata kako došlo a e sa koji su tih 12 rekata a u rivajetu ima 10 rekata jednom rivajetu je 12 u drugom rivajetu 10 Od Abdullah bin Omera se prenosi koliko? od njega deset. A od koga je dvanaest? Od Aiše, jest. Znači, imamo, e, to je dvoje preneseno. E, o koji, e, o koji deset rekata je riječ od, od Abdullah Nomera? Riječ je ovdje, znači, o klanjanju dva prije podne, dva poslije podne. Dva poslije akšama, dva poslije jacije, dva prije sabaha. Dva puta pet, deset rekata. A od Aiše, što je preneseno, to govorim za što Buhari i Muslima. Znači, 12 rekata. Koji onda 12? Četiri prije podne samo se doda. Znači, umjesto dva prije podne, četiri prije podne. Ako tako pitao, pa šta je ispravno? Znači, ispravno jedno i drugo. Jedno i drugo je ispravno. Čovjek, znači, s vremena na vrijeme da klanja četiri rekata prije podne, s vremena na vrijeme dva rekata i da miješa, to je najispravnije i najbližije. Jedno i drugo je došlo u da hadisima, jedno i drugo opisano. Jednom drugom hadisu je došlo da ko klanja, jedno je došlo da ko klanja 10 rekata, Znači, nagrad će biti takva. Drugo je došlo od Aiše, ko klanja 12 rekata. Znači, jedno je drugo ispravno i jedno je drugo ima širine. Sin da ovdje ima u hadisu dodatak da je spominu dva rekata poslije džume. E, I to spominu da se klanja u kući. E, ovdje napominu, znači, hadis govori o tome znači, koje, koje je sunete potvrđeno klanjati. E, ovdje, kaže, znači, ovdje govorimo o sunetima potvrđenim sunetima. A ne potvrđeni su koji? nepodređene su, znači ono što je došlo do klanja prije ikindije namaza, da se klanja prije akšama namaza, prije jaciji svakako ni nema, osim ono između zana i kameta, dva rekata. Znači to su nepotvrđeni suneti. Znači, a ovo je, ovo je potvrđeni e, sunet. A imamo i došlo je u rivajetu za e, povodne namaza, se klanja e, četiri kata nakon povodne namaza. I to je došlo u vjerodoslovnom hadisu. Uh, ali ta, ta dva još dodatna, uh, znači oni dođu kao nepotvrđeni. Uh, E, uglavnom ovaj ovdje spomenuto ovaj spominje sa bla Nomera, znači da koji namaze klanjao poslan koji je sunete klanjao kod kuće, znači klanjao je znači od ovaj od uh, e, Akšama, Jacije, Sabaha i Džume klanjao u kuće te sunete. Nije spomenuo koga? nije ono podne namaz. Znači, od podne bi klanjao, iz ovog se razumije, da bi podne klanjao, naglasio bi, a dobro nomer da je klanjao, da je klanjao sunete od podne, da je klanjao u, u, u, kod kuće i spomenuo bi ovdje. Što znači da je sunete od podne klanjao u mešćitu. Pa čovjek ako hoće baš striktno se pridržava ovo kako došlo u hadismu, znači to bilo najispravnije, znači da, da sunete od podne da klanja u mešćidu. A ovi ostali sunete da klanja ovdje kako došlo u hadis, da klanja kod kuće, to je najbolje bilo. I, i, i to je čak od sabaha, obično mi sabahske sunete odem u mešći klanjamo a ono je bolje i ispravnije da osoba klanja kod kuće. Pogotovo moguće to kod nas, pošto se kod nas svakako sabah klanja poslije po hanefijskom, ono, kasnije. Pa ima vremena da čovjek klanja, da klanja sunete ovaj, kod kuće, u kući. I to čak da malo još da primijeni onaj vađib od Ibn Hazma, ili tako, da legne na stranu, na desnu stranu i od, odspava. Što je kod njeg bio šart valjanosti sabah namaza. Eh. Znači, hadis govori o tome, ovdje što je došlo ovaj, uh, spomenuto, znači, uh, kako je znao Abdullah Numerovi stvari od poslanika sa Onselem? Kako je znao da klanje u kod kći? Pa zato što dolaze kod svoje, eh, kod svoje sestri Hafsi i vidio je poslanika sa Onselem. A onda spominje ovdje da ga je, da ga je ona obavijestila ovaj, za klanjanje ovih sabaskih suneta da bi klanjao njih kratko skraćeno. A vi znate da je Ariše radi Allah, ona da je došla, da je poslan se klanjao sab, dva suneta od saba namaza, kada ja ne znam kako, kako uspio pročitati, ova, da prouči fatihu na, ono, na, na rekatu. Toliko kratko je skraćeno bi klanjao. Što znači da je sunet tako klanjati. A znamo da je došlo u drugim hadisma ovaj, koji ocjenjuju mnogi vjerodostojni. E, šta je učio na sabatskim sunetima? Šta je učio? kafir oni kulo vela tako. <clears throat> Dobro. Kaže ovdje Abdullah ibn Omer uh, kaže da nije bilo je kaže wa kanat sa'atun la adkhala nabi. Bilo je uh, uh, određeno vrijeme kada nije ulazio kod poslanika sam sam. Kako vremena ovdje govori? O čemu je riječ? Da to se vraća na onaj kuranski ajet u suri An-Nur gdje se spominje gdje Allah džanu uh, pojašnjava adabe, uh, adabe koje bi trebalo da postoje unutar jedne porodici. Pa kaže Ajludine Amenu, li لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتَ إِمَانِكُمُ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمْ مِنْكُمْ Salata marrat. Ovo vjernici kaže, neka traže dozvolu. Neka traže dozvolu, misli se ovdje dozvolu za ulazak kod vas. Kad? Kakav ulazak? Znači, kada se muž i supruga osami sami eh, u sobi, u postelji. Koda se traži dozvolu? Eladine meleke te imanukom, vaši robovi. Waladin lam yablugh al-hulum minkum. I oni kaže djeca koja nisu postala punoljetna neka traže dozvolu. A a to se na koju djecu se misli? Znači oni koji nisu postali punoljetni i oni koji su mumejezi. Znači prešli su tamo 6 u 7 godinu, koji kontaju, razumiju stvari. A ono malo, ono dijete možeš njemu zabraniti ga razumite ono malo je 3 4 godine koji dođe, koji kanavali na vrata ja mu otvoriti ili belaja ima. Znači to je znači misli se ovde na ona koji nešto kontakt djeca, koji nisu dostigli punoljetnost. Kaže se lafe marat u tri perioda. Koja tri perioda? Jedan je ovaj ovde. Min qabli salat al-fajr, prije zori. Prije nastupanja zori. Znači, prije nastupanja zori, ka, nije određeno, koliko, kad, koliko prije zori, pola sata, sat, vremena, jedan, dva, zavisi od, od, odrišnje doba. Onda imamo kad poslije podne, znači prije zore, poslije podne i kad još? Poslije jaci. Znači ta tri perioda. Ta tri perioda e, trebalo bi odgojiti djecu na to da znaju da babo i mama imaju neke stvari da riješi u sobi, da se osami dodu u sobi i da djeca tad ne ulazi, ovi što nešto kontaju razumiju bez kucanja. Tako bi trebalo djeca razumiju da se na to naviknu. E, znači ovo od adaba, znači nije to nije to vađib, ali ovo stvar da se da se djeca odgoje na ovo, znači to to od islama na takav način. I to je ovo je to to uh, Abdullah Omer spominje tu stvar. Znači bilo je vremena kada on nije ulazio i zato mu je uh, Hafsa prenijela to kako je on klanjao kada on nije mogao ući doći kod njih. Nije ulazio u onom odjelu uh, dijelu kuće sobi gdje su oni bili odvojeni. <clears throat> O tome se radi, znači o tome je pitanje. Ovaj hadis, znači govori nam hadis o tome <clears throat> da je znači e, da su ovo potvrđeni suneti da im steba da im stehab klanjati i da treba ustrajavati na njima. Iako su oni mustehab treba ustrajavati na njima. <clears throat> Zatim e, znači hadis govori o tome da da i Kindija namaz nema suneta potvrđenih e, da potvrđeni suneti od Akšama, od Jacije, od Sabaha i od Džume, da je bolje da se klanjaju u kući, znači izuzetak je ostao od podne namaza. Ovo što tiče Džume, vi znate dobro, ovdje je došlo, spominjete da se klanja dva rekata poslije Džume, klanja u kući, a do, imamo drugom rivajtu, jer dosom hadismu došlo se klanja četiri rekata, dva po dva. Pa su neki učenjaci napravili među toga spoj, pa kažu, ako se klanja, ako se klanja u mešćidu, da se klanja četiri dva po dva ako se ode kući klanja kod se klanjaju dva rekata. Dok šeha Alban to negira, kaže nema dokaza to da se pravi razlika. Znači, sunete klanjati ili dva ili četiri, jedno i drugo vjerodostavno, ovo gdje spomenut se klanja četiri, kad nije došlo se da se to klanja u mešćidu, nego je to tumačenje od neki, e, neki od ulemije, od učenjaka, od fakiha. <clears throat> U svak slučaju ima, jel, u tome ima širine, bitno se zna da sto ti suneti koji se klanja, a ono prije, prije džume da nema suneta, osim te hijetul mešćida ili klanjanja opće na file. <clears throat> Zagovorili smo ovdje, da ovdje govorim samo ovaj, šta, šta se zaključuje iz Hadisa, ovdje što spominje Abdullah Besam, pa kaže ovdje za, što se tiče podne namaza, <clears throat> kako došlo, došlo drugim vjerodostojnim hadisima, znači, misli ovdje na hadisu da iše je horeri, da se klanja četiri rekata prije, prije podne namaza, da je to potvrđeno. <clears throat> Čak ima ne samo da iše i buhoriri, znači imaju drugi, drugi ravi, drugi ashaba, muhabibe i tako dalje. I dobro, spominje tu tam šta je smisao, šta je smisao klanjanja na fili pardon, ovaj potvrđeni suneta prije farza i, i poslije farza. Pa kaže klanjanje prije farza je da se osoba pripremi kada klanja dva ili četiri kata prije farza da se pripremi e, i psihički i duhovno da, e, da bude već spremna e, da, da klanja farz gdje treba da bude e, što više iskrušena, prisutna u namazu i da u stvari suneti dođu kao vid pripreme za, za glavni namaz, za farz. A dobro onda šta je smisao klanjanja suneta poslije? Pa kaže, klanjanja posli, kaže, e, sunet, e, sunet koji sklanjaju poslije, kaže, njihov e, smisla njihovog klanjanja je to, kaže, da se nadoknadi neki naks, neki nedostatak, neki mahana u, u, u, u, toku, u, onaj, u toku namaza farsa. A to su stvari vraća na ono tumačenje na ono tumačenje onog hadisa sa kojim se inače dokazuje, sa kojim se dokazuje da li je ostavljaš namaza keafir ili nije keafir. Onaj hadis, a u kojem ima i slabosti. Hadis je tema za sebe da ga spominjem, uglavnom u njemu je došlo to vezano za to da se nadoknadi, da se sa, sa sunetima nadok, nadoknadžuje ono što se propusti sa farzovima. E sad je tu pojenta u tekstu Hadisa što spominjem, šta se to izostavi sa farzovima? Da li se izostavlja komplet farz, ili se zostavi određeni, određeni e, e, šartovi, vađivi, suneti u toku farza, pa se onda doknodi sa sunetima. Znači, kod toga ima dva tumačenja tog hadisa, ako uzmemo da je vjerodostojana, ima slabost u tom hadisu. Dobro. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.